Ikalawang Hari, Kabanata 13 Nang ikadalawamputatlong taon ng paghahari sa Huda ni Joas na anak ni Ahazias, nagsimula namang maghari sa Israel si Jeho Ahas na anak ni Jehu. Naghari siya sa Samaria sa loob ng labimpitong taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh Sinundan rin niya ang mga masasamang gawain ni Jeroboam na anak ni Nebat na nanguna sa Israel para magkasala. Nagpakasama rin siyang tulad nila. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel kaya hinayaan niyang matalo ito ni Haring Hazael ng Syria at ng anak nitong si Ben-Hadad. Nanalangin si Jehoahaz kay Yahweh at pinakinggan naman siya sapagkat nakita ni Yahweh ang kalupitang dinaranas ng Israel sa kamay ng hari ng Syria. Binigyan sila ni Yahweh ng isang tagapagligtas na siyang nagpalaya sa kanila sa kapangyarihan ng Syria. At muling namuhay ng mapayapa ang mga Israelita sa kani-kanilang tahanan. Ngunit hindi pa rin nila tinalikuran ang kasamaan ni Jeroboam na umakay sa Israel para magkasala. Hinayaan nilang manatili sa Samaria ang haliging simbolo ng Diyos-Diyosang si Asherah. Walang natira sa hukbo ni Jehoahas maliban sa limampung mga ngabayo, sampung karwahe at sampung libong kawal. Parang alikabok na dinurog ni Hazael ang buong hukbo ni Jehoahas ang iba pang ginawa ni Jeho Ahas ay nakasulat sa Kasaysayan ng mga Hari ng Israel. Namatay siya at inilibing sa Samaria, sa libingan ng kanyang mga ninuno. Humalili sa kanya ang anak niyang si Jehoas. Nang ikatatlumputpitong taon ng paghahari ni Joas sa Huda, si Jehoas na anak ni Jehoahaz naman ay nagsimulang maghari sa Israel Naghari siya sa Samaria sa loob ng labing anim na taon. Ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siyang tulad ni Jeroboam na anak ni Nebat, na nagbulid sa Israel sa pagkakasala. Wala siyang pinag-iba sa kanila. Ang iba pang ginawa ni Jehoas, pati ang pakikipaglaban niya kay Haring Amazias ng Huda, ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Namatay si Jehoas at inilibing sa Samaria sa libingan ng mga hari ng Israel. Si Jeroboam ang humalili sa kanya bilang hari. Si Eliseo ay nagkasakit ng malubha at dinalaw siya ni Haring Jehoas ng Israel. Lumuluhan itong sinabi, Ama ko, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel. Iniutos ni Eliseo sa hari, Kumuha ka ng pana at mga palaso. Kumuha naman si Jehoas. Muling nag-utos si Eliseo, Humanda ka sa pagtudla. Sinabi uli ni Eliseo, Banatin mo ang pana. Binanat ng hari ang pana at ipinatong ni Eliseo sa kamay ni Jehoas ang kanyang mga kamay Pagkatapos, iniutos ni Eliseo, Buksan mo ang bintanang nakaharap sa Syria at itudla mo ang palaso. Sinunod naman ito ni Jehoas. Sinabi ni Eliseo, Yan ang palaso ng tagumpay ni Yahweh laban sa mga taga-Syria. Lalabanan mo sila sa Afek hanggang sa sila'y malipol. Ngayon, kumuha ka muli ng mga palaso at itudla mo sa lupa. Sumunod muli si Jehoas. Tatlong beses siyang tumudla sa lupa. Dahil dito'y pagalit na sinabi ni Eliseo, Bakit tatlong beses ka lamang tumudla? Sana'y lima o anim na beses para lubusan mong malupig ang Syria. Sa ginawa mong yan, tatlong beses ka lang magtatagumpay laban sa Syria. Namatay si Eliseo at inilibing. Nang panahong iyon, nakagawian na ng mga Moabita na salakayin ng Israel taon-taon tuwing tagsibol. Minsan, may mga Israelitang naglilibing ng isang lalaki. Walang ano-ano, may natanawan silang pangkat ng mga tulisan na palapit sa kanila. Kaya't sa pagmamadali, ay naitapon na lamang nila ang bangkay sa libingan ni Eliseo nang ito'y sumayad sa kalansay ni Eliseo, nabuhay ang bangkay at bumangon. Ang Israel ay pinahirapan ni Haring Hazael ng Syria sa buong panahon ng paghahari ni Jehoahaz. Ngunit kinhabagan sila ni Yahweh dahil sa kasunduan niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Kaya hanggang ngayoy, hindi niya ito hinayaang lubusang nililipol ni pinababayaan man. Nang mamatay si Haring Hazael ng Syria, ang anak niyang si Ben-Hadad ang humalili sa kanya. Tatlong beses siyang natalo ni Jehoas at nabawi nito ang lahat ng bayan ng Israel na nasakop ni Hazael sa panahon ng paghahari ni Jehoahaz na ama ni Jehoas.